Handelinge hoofdstuk 10 In Caesarea was daar een man met die naam Cornelius, een kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hij was godsdienstig en godvreesend, hij en zijn hele huisgesin. Hij het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te helpen en het gereeld tot God gebid. Een middag teen drie uur het hy in een gezicht duidelijke engel van God naar hom toe zien kom wat na hom roept. Cornelius? Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra: "Wat is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom: "God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy stuis by 'n ander Simon, 'n leerloier wat by die see woon." Nadat die engel wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê: "Kom, Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê: Nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê: Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die gees vir hom: Daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie want ek het hulle gestuur. Petrus het ondertoe gegaan en vir die mans gesê: Hier is ek. Dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord: Kaptein Cornelius, opregte en godvreesende man vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, Staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle: "Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het. Cornelius antwoord: 4 dae gelede, so teen 3 uur die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my en hy sê: "Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon wat ook Petrus genoem word daar haal." Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerloier wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was want God was by hom en ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn nie aan die hele volk nie maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê: Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly.